katika maneno aliyasema vituko alivyokuja navyo juzi alitaja maneno ya Ali radhiallahu anhu kwamba Ali anasema anasema angalia nakuletea salafi mimi eh mimi nakuletea salafi Ali radhiallahu anhu huyu ni khalifa wa pili alafu huyu Ali huyu ana elimu kuliko maswahaba wote bwana Ayubu Kibwengo katika maajabu aliyokuja nayo baada ya kuwa tumemjibu akasema sikiliza huyu ali ali ambaye ana ilmu kuliko maswahaba wote na ndio maana mtume akasema sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilmi wa aliyun babuha mimi ni mji wa elimu na ali ni mlango wake faman arada alilma falyati albab maneno yanaishia hivyo ataitaka ilmu basi auendee mlango kwa hiyo huyu ali huyu ana elimu kuliko maswahaba wote sasa sijui ni nani kamtangulia kwenye maneno haya zaidi ya mashia الرافضه قاتلهم الله واخزاهم ولا كثر امثالهم wao ndio maneno haya walioyatunga dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yale wamemtungia mtume sallallahu alaihi wasallam kadhiban wa suran iftiraan alayhi wamemzulia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam sisi ahlusunna wote wamekubaliana kwamba sahaba mwenye ilmu kuliko masahaba wote ni nani ni Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ni sahaba mwenye ilmu kuliko maswahaba wote yeye atuambia Ali radhiyallahu anhu ndo ana ilmu kuliko masahaba wote lakini anataka kuthibitisha upotoshaji wake ili akuthibitishie kwenye akili yako kwamba Ali huyu ndo babu ilmi huyu ana maneno anasema hivi inna allaha ta'ala khalaqa alarsha arsha idharan liqudratihi la makana lidhatihi hakika Allah aliyakuwa ametukuka ameiumba arshi kwa ajili ya kudhihirisha uwezo wake na si kwa ajili ya sehemu ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo akikwambia hivyo maadamu yamesema na Ali ah Ali asema maneno si ndo salafi mwenyewe huyu wa kwanza kabisa kabla ya hawa eh kweli bana kwa hiyo Allah ameumba arshi si kwa sababu ya, ya makani ya dhati yake tunafahamiana kisha akasema wanavyomnasibishia Ali radhiallahu anhu kama amesema kad kana wala makana Allah alikuwepo na wala hakuna sehemu wa huwa alana ala ma kana na yeye mpaka leo yuko vile ambavyo alivyokuwa kabla ya hapo sasa wewe ukisikia ali radhiallahu anhu basi waona kwamba eh sasa kama na ali radhiallahu anhu anasema hivi sasa sisi tuna nini bana kwa hiyo allah la makana lahu si ndio hivyo sisi tunasema sammu lana rijalakum tuleteeni wanaume wenu waliopokea sanadi hii hakuna sanadi hata moja hata maudhu hakuna yani sanadi ya kutunga pia hakuna kwa maneno haya maneno haya ameyazua mzushi mmoja wa kishia anaitwa as-saduq katika kitabu chake tauhid ameyataja bila sanadi tunafahamiana ameyataja basi na sanadi anasema waruya an ali radhiyallahu anhu akataja haya maneno sasa kutoka kwa huyu bwana mshia huyu muongo huyu kadhabun aliyemzulia ali radhiyallahu anhu kwa kwa mtume sallam kuna masafa mangapi hapa marefu alete sanadi unaelewa alisnadu min ad isnadi ni katika dini ile cheni ya wapokezi sana sanad maana yake ni cheni ya wapokezi mfano wewe leo ukaja ukasema hivi babu yake babu yake babu yangu aliniambia hivi tunafahamiana au alisema hivi tutakwambia tuletee mrorongo wa wale ambao umepita kwao mpaka kufikia kwa babu yako huyo kwa sababu wewe hujamdiriki babu yako ashafariki wewe umezaliwa pengine baada ya miaka mia mpaka mia mbili ndio ukazaliwa wewe alafu atwambia babu yangu mimi mzaa babu yangu mzaa baba alisema hivi takuuliza tuletee ni nani aliyekwambia wewe kunukuu kutoka kwa babu yako mzaa babu yako mzaa baba yako sasa na dini ndio inaenda hivyo inaenda kwa mapokeo wewe ukileta jambo kwenye dini tunakuuliza ni nani aliyepokea katika maswahaba ni fulani je kufikia kwa huyo sahaba mfano Abu Huraira radhiallahu anhu ni kina nani waliopokea mpaka kufikia kwa Abu Huraira sitasoma hadithi an Abi Huraira rawahu al-Bukhari huyu Imam al-Bukhari ana walimu wake cheni inayoungana mpaka kwenda kwa Abu Huraira radhiallahu anhu tunafahamiana sasa huyu bwana huyu as-Saduq ameleta maneno makavu makavu akamtungia Ali radhiallahu anhu Ashaira nao wakayabeba mtu mmoja anaitwa Abu Mansur kama mshamsikiza sana Ayubu anasema Abu Mansur al-Baghdadi asema hivi na hivi huyu Abu Mansur amefariki mwaka 429 naye akayabeba katika kitabu chake kinaitwa Al-Farqu baina al-firaqi wa bayanu al-firqati an-najiyati minhum akayanukuu maneno haya kadhiban ala Ali radhiyallahu anhu hali ya kuwa amemzulia Ali radhiyallahu anhu akachukua maneno ya mashia na yeye kwa sababu ya hawa nafsi akabeba ndio maana niwaambia Ayubu anachukua hoja zake au shubuha zake sehemu tatu ima moja anawachukua watu ambao wamepinda mfano wake yani wenye maradhi na mimi nikasema siku ile kwamba hatuwezi kushangaa mende kutoka chooni yani mfano umekaa kwenye sinki la choo alafu una mende huyo atoka ah mende atoka chooni huwezi kumshangaa sababu ndo makazi yake sasa wale ashaira kwa uongo ni mambo ya kawaida kuzua kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hatushangai bwana Abu Mansur al-Baghdadi kuyasema maneno haya wala Ayubu haishangazi yeye beba kama yalivyo akayaleta kwetu lakini akiwa anajadiliana nishakumwambia hapa unajua kama unajadiliana na watu katika wal waljamaa haujadiliani kiushabiki wewe unatakiwa uthibitishe mambo kiilmu leta sanadi yako au lete maneno yaliyothibiti ukileta maneno ya urongo tutakupiga nayo kama hali unaita ya uongo ya kumzulia Ali radhiallahu anhu na kuthibitisha itikadi ya mashia wanaosema kwamba ana madinatul ilm wa aliyun babu maana kawaambia mimi na wasiwasi na huyu kijana kwamba inawezekana ana mkono wa mashia kwa hiyo huyo naye akayataja hayo maneno kwa hiyo ashaira wakayazua hayo kwa ajili ya uovu wao na malengo yao mabaya kwa sababu ya kufuata matamanio nafsi zao wakayazua kumzulia Ali radhiallahu anhu na kawasema vibaya alusunnati wal jamaa ambayo wanayapinga maneno haya na kusema kwamba ni kadhiban wazura sasa tunamtaka bwana Ayub lete sanadi ya maneno hayo usiteme maneno makavu hapa tuletee amethibiti kivipi na kama yathibiti usiyalete tena kuanzia leo baki nayo mfukoni kwako na mashia wako naam na nimesema kuhusu maswali memjibu maswali haya haj kadhalika salaf kina nani ama swali mengine ni ya kipuuza aliyouliza ndio yale ya tashbih sababu yeye ni mushabbi anamfananiza Allah subhanahu wa ta'ala na, na viumbe yani baada ya kwamba amefananiza akajenga hoja za kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo huyo ndo bwana Ayubu Ayubu Kibwengo ambaye hajulikani kama ni shekhe au mganga wa kuagulia watu makiwe ni mganga wa kienyeji sio au kuna mtu anabisha kama bisha naye aseme ye mganga yule anawagulia watu sasa hapo hapo anagulia watu hapo hapo ni shekhe hapo hapo anataka umwenyekiti pamoja kwamba hapewi kwa sababu ya tabia zake na ugumu wake wa kwa tabia pata kura mbili bwana ah bana Ayubu wewe yani watu hawakutaki kabisa <laughs> la haula wala quwwata illa billah sasa Ayubu narudia kusema maneno yale ya mwanzo katika maneno anadai mara kwa mara kwamba anawalamikia watu wapongwe nyinyi kwamba kwa nini mnatuuzia uzia viwanja sisi halafu nyie msipokuwa na, na akili mwaenda porini huko mwauzia viwanja hawa nyie mwaenda porini huko lakini mimi na, na wasiwasi na akili zake kwamba haziko sawa kwa sababu hapa bwana anaweza kuzungumza hapa akasema lakini wametuletea maendeleo alhamdulillah wametuletea mabati tulikuwa sisi tunajenga nyumba za, za makuti lakini leo wajipiga piga wanunua tofali bana wajenga sasa sijui anathibitisha nini anakanusha nini lakini hapa hapa walaumwa watu wapongwe wasituuzie viwanja sasa hizi ni mambo analeta mambo binafsi kwenye kwenye jambo la dini kuonesha kwamba hajitambui huyu kijana lakini ametukufurisha lakini narudia maneno yangu ya mwisho sababu leo hatuzungumza sana sababu alhamdulillah tushampa bayani za kutosha kwa sababu katika maneno alikuwa akiyasema nilikuwa nimesahau anasema je wewe jamada ukisema Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi je kabla ya kuiumba hiyo arshi Allah alikuwa wapi tunafahamiana na huko alikokuwa aliona nini mpaka akatoka akaenda juu ya arshi naona asipokuwa na akili huyo sasa na mimi nilimuuliza swali namuuliza swali tena kwani Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuumba kiumbe chochote hakuwa ni mjuzi tunafahamiana kwani Allah hakuwa ni mjuzi eh kwani Allah hakuwa sami'un basir hakuwa ni msikivu wala haoni na Allah kana walam yakun qablahu shay alikuwepo Allah na hakukuwa kuna kitu chochote kabla yake lakini je sifa zake hizo alikuwa hana mpaka uniulize jambo la ulu sasa ni kutumia akili yake kuonesha kwamba yeye anatumia akili yake katika kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir hakuna kitu chochote Allah mfano wake na yeye anasikia na anaona lakini je sam'uhu kasam'ina wa basaruhu ka basarina kusikia kwake Allah ni kama kusikia kwetu na je kuona kwake Allah ni kama kuona kwetu aljawabu la kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimun ilmuhu la ka ilmina elimu yake si kama elimu yetu anasema Allah subhanahu ahata bikulli shay'in ilma amekizunguka kila kitu kwa ilmu anakijua kila kitu sisi elimu yetu ni qasir jidda inaishia kwenye vitu kidogo sana ma utitu min alilmi illa qalila hamkupewa katika ilmu isipokuwa kidogo sasa wewe unapozungumza inatakiwa ufikirie swali la kuulizwa na wewe usijisemeseme tu kama unavyosema usijisemeseme tu bwana jamaa na mimi nakwambia usijisemeseme tu bwana Ayubu Kibwengo kwa jisemeseme wajiropokea tu maneno bila kufikiria utaulizwa maswali gani sasa hoja zake bwana Ayubu hana hoja hata moja na biidhnillah tumeazimia kama tulivyosema akisema tu hata akisema dakika mbili nikaipata sauti yake tutamjibu yani wewe ukijichanganya ukasema kwenye msikiti wako labda ukasemea kule maporini huko likofungua msikiti mwingine lakini ukisemea hapa tukakusikia biidhnillah tutakujibu ila ayasha Allah ta'ala na tunamwomba Allah tuthibitishe katika amali hii na atujalie ikhlas tufanye lillahi rabbil alamin lakini maneno ya mwisho ya kumalizia ni yale nilianza nayo kwamba bwana Ayubu yeye anatukufurisha sisi na kuita kwamba mijikafiri hii hawa ni warokole tu hawa kadha na kadha mimi namwambia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba mbingu na ardhi na Allah ambaye yuko juu ya arshi kwa dhati yake na namuomba kwa majina yake na sifa zake ikiwa mimi msimamo niliosimamia huu ni ukafiri na mimi ni kafiri basi Allah udhihirishe ukafiri wangu mbele za watu na ikiwa bwana Ayubu msimamo uliosimamia wewe ni wa ukafiri na wewe ni kafiri basi Allah subhanahu wa ta'ala audhihirishe ukafiri wako mbele za watu na namwomba Allah itikie maombi yangu haya alafu tuone mimi na wewe kafiri ni nani alafu sisi na wewe kafiri ni nani na maneno haya usidhani kwamba ni mzaha wala usifiki kwamba ni maskhara kama unavyochukua kama mtenenge kama vile muvu fulani vitacheza muvu jambo haliko hivyo na watu wanabainikiwa haki na sisi tukimjibu Ayubu kwa sababu yeye ni mropokaji tu tunamjibu lakini kwa niaba ya watu wengine mfano wake anayeweza amsaidie kama bwana Yusuf Diwani anaweza kukusaidia sababu alikuwa anakusupport kwenye chaneli yako yani ule utumbo ule na upumbavu anaongea Ayubu Yusuf Diwani amsupport mujarrab masha Allah alafu achukua audio yake ile IT wewe humsikilizi kwamba ni mwe huyo amtia kwenye chaneli yake pale sasa na yeye mwambie akusaidie sababu yeye si, si kinara wa kutukana alusunna na yeye kama mawahabi kikaangoni sasa nitie mimi kikaangoni bidhinillah hatutomwacha mtu yeyote atakayesimama kumtetea huyu bwana addalu lmudhil vyovyote awavyo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tumomba Allah atupe nguvu katika hili kwa hiyo hilo ndio la kumwambia Ayub kwamba inatakiwa ajirekebishe na msimamo aliyokuja nao ni msimamo wa kikafiri na ndio maana aima salaf wamewakufurisha watu wanaopinga kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu al-Imam Muhammad ibn Yusuf Alfiryabi rahimahullahu ta'ala alifariki mwaka 212 na katika mashekhe wa Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anasema man qala yeyote atakayesema inna Allah laysa ala arshihi fahuwa kafir yeyote atakayesema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu ya arshi huyo ni kafiri ametaja al-Imam al-Bukhari katika khalqu af'al al-ibad juzuu ya pili ukurasa wa 39 yeyote atakayesema kwamba Allah hayuko juu ya arsh huyo ni kafiri huyu amefariki mwaka 212 katika salaf tunafahamiana al-Imam Abu Hanifa الله ta'ala imepokelewa kutoka kwake na Abu Muaid al-Hakam ibn Abdullah al-Balkhi rahimahullah ta'ala katika fiqh al-akbar anasema saaltu aba hanifata mimi nilimuuliza abu hanifa amman yaqul kuhusu anayesema la aarifu rabbi fi samaa au fi al-ard mimi sijui mola wangu yuko yuko juu au yuko ardhini faqala akasema al-imam abu hanifa man lam yuqirra yeyote asiyekiri anna allaha ala al-arshi faqad kafar yeyote asiyekiri kwamba allah yuko juu ya arshi yatakuwa amekufuru lianna allaha ta'ala yaqul zile zile aya tunazotumia sisi ndio wanazotumia hao salafu salih kwa sababu Allah anasema arrahmanu ala alarshi stawa Allah yuko juu ya arsh hii aya huwa haitafsiri Ayubu akipita anasema arrahmanu ala alarshi stawa pita hivyo hivyo hataki kuitafsiri sababu anaiogopa lakini baadaye akaja kudhihirisha msimamo wake kwamba istawa bi maana staula akafuata maneno ya ya kina nani hawa jahmiya maneno ya al-akhtal sio khiyath bin ghauth al-akhtal an-nasrani aliposema istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi saifin au damin mihraqi kwamba ametawala bishri iraqi pasi na upanga wala damu yenye kumwagwa wakachukua ushahidi kwamba istawa bimaana staula wakachukua kwa mnaswara huyo ambaye pia si katika zama za washahidi wala si mwarabu na wamempinga vikali ahlul ilmi katika jambo hilo la beti zake lakini wale mabwana wakachukua hiyo hiyo beti kwamba ukiwauliza ushahidi wa kwamba istawa bimaana staula sema qala al-akhtalu ndio maana Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akasema tubhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu ubaya ulioje kwa mtu ambaye ameitupa Qur'ani nyuma mgongo wake wa idha stadalla yaqulu qala al-akhtal na anapotoa dalili anasema amesema al-akhtal al-akhtal amesemaje istawa bishrun ala al-iraqi ametawala bishri huko iraqi akatumia istawa bimaana staula wakachukua ushahidi hapo wakaacha ufahamu wa salafu salih istawa bimaana ala wartafa tafsiri ibn abbas na wengineo katika salaf wakachukua tafsiri ya nani ya mnaswara al-akhtal kuonesha kwamba zimewagubika hawa nafsi hawa mabwana قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سمع وسبب الله نسمع الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات na arshi yake iko juu ya mbingu saba fakultu nikasema huyu abu muaita anasema nikasema innahu yaqul haka huyu bwana mpinzani anasema ala al-arshi stawa ndiyo yuko juu ya arsh walakin la yadri al-arshu في السماء أم في الأرض لكن هي العرش في السماء أم في الأرض يا عرش يكوجو أو يكوكوني أرض فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر أتبو بينا كومب عرش يكوهو كوجو بس ويا تقوم كفور هاي منين أبو أبو حنيفة رحمه الله تعالى كويو يي بنا أيوب أنا فدا هاي كومب مفانو الإمام الأوزاعي اللي بسمه كنا والتابعون متوافرون نقول الله فوق العرش au الرحمن على العرش استوى aha aliposema neno hayo mpaka mwisho akasema haya si kama Qur'ani tu arrahmanu ala al'arshi istawa ndio yale yale sasa amesema ya nini sasa al-Auza'i amesema akimaanisha kwamba sisi tulikuwa hali ya kuwa tabiuna wako wengi kwa maana wangekuwa wanalipinga hili wangetukataza lakini tulikuwa tukisema Allahu fawqa fawqa al Allah yuko juu ya arshi lao kama ingekuwa sisi watupinga wangekataza hili lakini kitendo cha kuwa hivyo ikawa tumethibitisha hilo na tabiuna wakanyamaza wakaliona ni sawa basi hiyo ndio itikadi ya alusunnati wal jamaa kwa hiyo zimeafikiana dini zote kwamba Allah yuko juu na nilimwambia Ayub awachukue wanafunzi wake awaulize Allah yuko wapi kama hajawachafua akili yao alafu aone watamwambiaje watamwambia Allah yuko juu wewe fanya tajriba kwa mtoto yote tukutana mtoto barabarani anatembea enda shuleni asiyejitambua kwenye jambo la dini wala asomi dini muulize wewe Mwenyezi Mungu wako yuko wapi atakwambia yuko juu kwa sababu ni jambo la kimaumbile isipokuwa wale waliochafuliwa maumbile lakini jambo lingine linahusia watu wapongo kwamba huyu bwana msimpelekee wanafunzi atawaharibu huyu ni mharibifu ni, ni minal mufsidina fil ardh katika wafisadi katika ardhi atawaharibia watoto wenu kesho na kesho kutwa na watakuwa kama yeye waropokaji wanazungumza maneno yasiyokuwa na misingi wala adilla kwa hiyo kwa leo insha Allah tutaishia hapa na bwana Ayubu aje atujibu kama atajibu ajibu kielimu imma ayantika biilmin au ayaskuta bihilmin kama alivyosema al-Imam dhahabi rahimahullahu ta'ala imma azungumze kwa ilmu au anyamaze kwa kwa upole akae kimya asizungumze lakini akizungumza biidhnillah tutabainisha na alhamdulillah watu wanatuelewa yeye anasema watu hawasikilizi tena hawawaelewi sitomwambia watu watuelewa sana alhamdulillah na maana watuletea habari zako kwa sababu washakujua kwamba wewe umejificha nyuma la pazia la mayahudi wazungumza msimamo wa kikafiri kwa hiyo washakujua na wanajua kwamba wewe ni kigego usisikia na mtu asiyejitambua ambaye huchungi heshima za watu sasa hayo biidhnillahi sisi tutakunyoosha kila ukizungumza jambo hili sisi tuko na wewe tukana tunza shakhsia zetu sisi tuvunjie adabu kadha na kadha pamoja na kwamba sisi tuna mengi ya kuvunjia wewe heshima yako mengi sana lakini hatuwezi kuyazungumza sababu ni mambo ya shakhsia ni mambo binafsi lakini ukiendelea tutayasema kama Allah alivyosema kuhusu al-Walid ibn mughira sio soma suratu al-Qalam hammazin sha'im binamim na'in lilkhair mu'tadin athim tullim ba'da dhalika zanim kana dha mali wa bani sawa endelea kufunguka alafu ututukane utukane kwenye shakhsia tutayasema baadhi yake lakini hatuwezi kuingia sasa hivi sisi tutakuwa tunana hoja kwa hoja biidhnillah alafu yana lazimisha kwamba lazima utaje hoja kwa hoja yani eti nimjibu maneno yake anaweza kaongea lisali moja lisali moja dakika 40 50 atakanimjibu asema unjibu nukta baada ya nukta kama nilivyokufanyia wewe sasa si mahadhara miaka mitatu sitakujibu kwenye pointi za msingi yale ya porojo na uropokaji wako tunakuachia wewe mwenyewe na nafsi yako نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يثبت حجتنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر كل ذي شر والله الموفق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب